Եթե ամեն բարերի հետ մարդիկ իրար բարության գետմի հուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Բարև բարեկամներ, այսօր հունիսի 18-ն է։ Ձեզ ողջունում է Բարև Մարտհասցո հաղորդաշարն իր հերթական թողարկումով։ Վերջապես անձրևները տեղի տվեցին։ Երկարաշունչ հեղեղներից ձանձրացած օդը ջերմացավ ամռան արևի շնչով։ Մենք ողջունում ենք ձեզ հանրային ռադիոյի եթերում եւ մաղթում արևոտ տրամադրություն։ Այս անգամ ձայնասրահում ձեզ հետ կաշխատեմ ես Յուլիա Վանյանս, որովհետեւ իմ գործընկերուհին Անահիտը արձակուրդի է մեկնել։ Բուսամ իմ պատրաստացի ուժները կհետաքրքրեն ձեզ, իսկ մեր հնչյունային ռեժիսորներ Լյուդմիլա Ազատյանի եւ Վյուրեգիկ Բաբայանի ընտրած երգերն ու երաժշտական ձևավորումը կլինեն ձեր ճաշակին համար պահունջ։ Հաղորդման առաջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր հարցազրույցը Շուշիի Թանգարաններ պետական ոչարեվտրային գազམ་ակերպության տնորեն Լուսինե Գասպարյանի հետ, այնուհետև կթերթենք մեր հաղորդման հերթական էջերը։ Այժմ առաջարկում եմ ունկնդրել մի գեղեցիկ երգ, ապա շարունակել եթերաժամը Լուսինե Գասպարյանի հետ։ Ինքնակը դյուսա եկա, տանը սիրան դյուսա եկա, Սորմին կորեք վեր վարան, գիտա սրտես դյուսա եկա, Հորա հորա Apunta un cuchillo գոյություն եւ զորություն եւ բարի պիտի անցնեն։ հաղթել է քեզ արի ուտես ոսոխանտես է հաղթել է հավ ու հաղթահար քայլել այսպես քեզ աղոթում ենք հա եղիր վստահ ու անկոտրում երբ հավաքվում ենք մենք կամ ու հավաք դառնում ենք զենք Ղարաբաղը մեզն է ու տերն է մեզ բահար Ղարաբաղը մենք ենք ու հենք ուրախ աշխարհ ու միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ որուստ ու վիշտ խազան չեցոց վանքի ստանգելը սուր Արցախյան զբոսաշրջային տարվա մեկնարկը ընդունված է համարել ամռան սկիզբը։ Արցախի մշակութային մայրաքաղաք Շուշին տարեց տարի ավելի մեծ թվով հյուրեր է ընդունում։ Լուսինե Գասպարյանի խոսքով թանգարանի մշտական այցելուներից են հանրապետության դպրոցական կոլեկտիվները։ Համարյա մեր բոլոր շրջաններից, եթե ոչ բոլոր համայնքներից, ապա համայնքների մեծամասնությունը իրենց էքսկուրսիաները տարեվերջյան կազմակերպում են եւ գալիս են Շուշի։ Մենք համատեղ ծրագրեր ենք իրականացնում դպրոցների հետ, էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև քրթական ծրագրեր ենք իրականացնում։ Կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքի մի քանի դպրոցների հետ արդեն իրականացրել ենք ինտերակտիվ քրթական ծրագրեր, որ երեխաներին, աշակերտներին շատ հոգեհարազատ է։ Կոնկրետ կարող եմ նշել մի ծրագրի մասին Հակոբ Գյուրջյանի հետքերով կամ Աղաջանյանը դիմանկարի մեծ վարպետ, Աղաջանյանի կախարդական գույները եւ այլն։ Դրանք այնպիսի ծրագրեր են, որի շրջանակներում երեխաները տարբերակ ծանոթանում են հեղինակների հետ։ Մեր պարագայում երկու հայտնի շուշեցի եղանակարիչ եւ քանդակագործ Հակոբ Գյուրջյանի մասին է խոսքը եւ Ստեփան Աղաջանյանի մասին։ Երեխաներին մեր էքսկուրսավարները ներկայացնում են, խաղի կազմակերպիչները ներկայացնում են, նրանք ծանոթանում են, հետո նրանք ստեղծագործություններն են նայում, հետո արդեն խաղ պարապմունքների միջոցով երեխաները ծեփում են օրինակ Գյուրջյանի հետքերով ծրագրի շրջանակներում նրանք քանդակի տեխնիկային են ծանոթանում բանակի հեղինակի ստեղծագործություններին, իսկ արդեն վերջում մենք փակում ենք ստեղծագործության անվանումը եւ երեխան պետք է ճանաչի հեղինակի այս ստեղծագործության վերատպությունը։ Երեխաները վերջում 1 ժամ ու կես հետո արդեն լրիվությամբ ծանոթ են հեղինակի աշխատանքներին։ Դա երեխաների մոտ մեծ սեր է առաջացնում դեպի արվեստը։ Ես կասեի, որ նման ինտերակտիվ միջոցառումների արդյունքում երեխաները Երեխեները ավելի շատ են սիրում արվեստը, ավելի շատ են շփվում գեղեցիկի հետ։ Կենթանի շփումը նրանց մոտ ավելի է ամրապնդում, կամ հեղինակին են ծանոթանում, կամ արդեն նրանք ցանկություն են հայտնում գալ մասնակցել։ Դպրոցքերը ո՞ր տարիքի երեխաներին։ Դպրոցական կոնկրետ հերթական այդ ծրագրերը 8-ից 14 տարեկան երեխաների համար են կազմակերպվում։ Մենք անցկացնում ենք նաև արբետության դասընթացներ, հենց հիմա Արևան Սենյակում արբետության հերթական դաս են անցնում աղջիկները, թանգարանին գից ունենք ստուդիա, որտեղ հաճախում են երեխաները եւ նրանք արվեստի տարբեր բնագավառների են ծանոթանում եւ ֆելունագործություն, շողագործություն, մակրամե, աստղնագործություն, նկարչություն տարբեր հարթությունների վրա, թայտ, կավ, մետաղներ եւ այլն դա ասեմ, որ երեխաների մոտ մեծ սեր է առաջացնում սիրելուն դարձյալ արվեստը։ Դե երևի նրանից է, որ նրանք առնչվում են։ Առնչվում են, միանգամից առնչվում են, շփում ավելի մեծ է լինում։ Եվ արվեստի պատմությանն են ծանոթանում, իրանք նաև շփաթական մի ժամ կոնկրետ ստուդիա երեխաները ծանոթանում են արվեստի պատմությանը, այ օրինակ Զատկի տոնի նրանք հայտե զվիկների վրա աստվածաշնչյան թեմատիկայով մանրանկարչության դրվագներ են նկարել եթե նրանք ճանոչ լինեին օրինակ աստվածաբանության, աստվածաշնչին, դիցաբանությանը կամ նրանք նկարելու տեխնիկան չիմանային, չէին կարող վերջնական ինչ որ աշխատանք ստանալ պատրաստի։ Դա եւ տեսականը եւ պրակտիկն է, որ օգնում է երեխաներին մի ինչ որ արդյունքի հասնել։ Ստուդիայի երեխաները շուշեցի։ Շուշեցի երեխաներն ունենք նաեւ Ստեփանակերտից 3 հոգի, որ գալիս են։ Դե հույս ունենանք որ ամառային շրջանում, երբ արձակուրդները արդեն սկսվել են, այս շրջանում մենք ավելանան մեր երեխաների թիվը, Ստեփանագերտ ճշտացած երեխաների համար մի քիչ դժվար է այդ գալունալու խնդիր ունենում են, բայց ամառային շրջանում արձակուրդների ժամանակ նրանք հաճախելիությունը մեծանում է։ Նորություններ ունկացան։ Հենց հիմա կոնկրետ գործում է ժամանակավոր ցուցադրություն թանգարանում, մուտքում եւ սրահներից մեկում։ Դա կազմակերպել ենք այդ ցուցադրությունը թանգարանների գիշեր Չեր համայի եվրոպական ակցիայի շրջանակներում, որը մայիսի 21-ին է։ Ցուցահանդեսը կոչվում է անկախության սերնդի նկարիչներ։ Մասնակցում են տվով 12 նկարիչներ, ովքեր, այսպես ասած, անկախության սերունդ են։ Դրանք Ղարաբաղցի, Արցախցի երիտասարդներ են եւ քանդակագործ, եւ գեղանկարիչներ, եւ գրաֆիկներ։ Բավականին հետաքրքիր ցուցադրություն է։ Չեր երբեք մեկ ամիս եւս կգործի, իսկ թանգարանի նորությունները գիտեք, մեր հավաքածուն ամբողջությամբ նվիրատվություն է, որ նվիրել են Արցախին տարբեր խավերի մարդիկ եւ արվեստասերներ եւ հավաքորդներ եւ նկարիչներ եւ պարզապես մարդիկ, ովքեր անտարբեր չեն Արցախի հանդեպ։ Ավելի քան 600 աշխատանքներ ընդգրկված է մեր հավաքածուում եւ նվիրատվության ակցիան շարունակվում է եւ օր օրի հավաքածուի թիվը ավելանում է եւ նոր ձեռքբերված աշխատանքները մեր նոր նվիրատվությունները ցուցադրում ենք հենց մուտքի մոտ Ջեմասրա զարգահում եւ մեր թանգարանի մշտական այցելուները հնարավորություն են ունենում ամեն անգամ նորություն, թարմություն տեսնել թանգարանում։ Մեր թանգարանի հիմնական նպատակն է որպեսզի ծավալի, այսպես ասած, մշակութային բուրըն գործունեություն եւ թանգարանում բարձր արվեստ ենք կարոզում եւ խաղաղասիրություն, որ ամենակարևորն է։ Այսօր հունիսի 18-ն է։ Դուք լսում եք Արցախի հանրային ռադիոյի Բարև Մարտաստո հաղորդումը։ Ձայնասրահում ես եմ Յուլիա Վանյանը։ Վերջերս Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Հողս գրկեմ է գրկեմ ֆիլմի առաջնախաղը։ Արցախի հանդիսատեսի քննությանը հանձնված ֆիլմը դերասան եւ ռեժիսոր Կարեն Մկրտչյանի աշխատանքն էր։ Կարծում եմ ավելի լավ է հենց ռեժիսորից հարցնել, թե ինչի մասին է ֆիլմն ու ինչպես է ծնվել այն ստեղծելու միտքը։ Դա մասնագիտություն է, որ ընտրել եմ ես, շատ սիրում եմ այդ մասնագիտությունը, կինոն ընդհանրապես շատ սիրում եմ ու ապրելով այդ տարիներին, երբ որ Ղարաբաղյան շարժումն էր սկսվում, երբ որ պայքարում էինք մեր անկախության համար, ապրելով այդ տարիները, միշտ նստված կա եղել մեջս ու միշտ ուզեցել եմ անել ֆիլմ, որտեղ լինի այդ հասարակ մարդկանց զգացմունքները ու նկարեցինք ֆիլմ հենց սահմանամերձ գյուղում ապրող գյուղացիների էմոցիաներն ու զգացմունքներն ու պայքարն ու ֆիլմը հենց հասարակ գյուղացիների մասին է Կարեն Մկրչյանը մինչ այժմ հանդիսատեսին ծանոթ էր սերիալներից։ Մենք հետաքրքրվեցինք, արդյոք սա նրա առաջին ֆիլմն է մի կոլաժային ֆիլմ էլ ունեմ, որը գրված է Եղեռնի զոհերին, Զնգզնգն, սա երկրորդ ֆիլմն է, բայց առաջին գեղարվեստական։ Ֆիլմում գլխավոր հերոսը չի խոսում։ Հայրենի բնության հանդեպ անսահման սերը, որ կա հերոսի Անդրանիկի մեջ, նա արտահայտում է առանց մեկ բառ իսկ ասելու։ Անդրանիկին ես եմ մարմնավորել, որովհետև մի փոքր կարծում էի, որ դժվար կարողանամ մեկին բացատրել, թե ինչ եմ ուզում, որ խաղա։ Ու ես խաղացի ու հաշմանդամի դեր եմ խաղում, որը որ չի էլ խոսում, խոսացող չի, ու սիմվոլիկան էլ նա է, որ անգամ չխոսացող մարդը կարող է պատմել երկրից գեղեցկության մասին, այդքան գեղեցիկ ու սիրելու օ ունենք ու երկիր ունենք։ Կարեն Մկրչյանի խոսքով ֆիլմը սցենար չունի։ Նկարահանող խումբը ապրել եւ ստեղծագործել է սահմանամերձ գյուղում, ու ինչպես խոստովանում է ֆիլմի ռեժիսորը, հաճախ իրավիճակն ու գյուղի մթնոլորտն են թելադրել ֆիլմի գործողությունների զարգացումները։ Կոնկրետ իրական պատմության վրա չի, բայց մեր իրականությունն է։ Նկարահանման ժամանակ էլ գյուղում, երբ որ նավորում նկարում էինք, կային մարդիկ, որ ասում էին ոնց որ մեր պատմությունը լինի, բայց կոնկրետ իրական փաստերի վրա չի նկարահանում։ Ֆիլմը սցենար չունի, մի փոքրիկ պատմություն կա, որ մեր ավակ ընկեր ունենք մի Տիկին Մելանյանն այր գրել, իսկ նախապես պլանավորվել էինք, որ ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Իսկ կերպարները հորինվեցին հենց տեղում, ամեն մի կերպար հորինվել է հենց կոնկրետ դերասանի համար, որ իրեն հարմար լինի, որ կեղծ չլինի, որ ազնիվ լինի խաղացած կերպարը։ Խաղը հենց ազնիվ լինի կեղծ բան չլինի։ 20 օրից ավել տևեց նկարահանումները, ուղղակի մոնտաժը շատ երկար տևեց, որովհետև ամեն վայանի վրա շատ խիստ ու շատ ուշադիր աշխատել ենք։ Տեսարանները ամեն մեկը ունի իր երաշտությունը, հատուկ երաշտություններ են գրվել, տեսարաններ կան, որոնց համար Վարդան Բադալյան երկում Արցախի հորովելը Էդգարը Հակոբյան մի շատ գեղեցիկ երգ է գրել, նվիրել ֆիլմին։ Լեռնիկ Հարությունյանի երկու գործ կա, որ գրված է հատուկ ֆիլմի տեսարանների համար։ Երաշտականները շատ, տեսարանները շատ երաշտության հետ համապատասխանեցված են։ Մեր թիմով գնացել էինք գյուղում էլ հենց ապրում էինք ու հենց այդ գյուղի օդն ու այդ գյուղի բնությունն էր թելադրում թե ինչ նկարենք որովհետև կոնկրետ տենց սցենար չունեինք, որ գնում ենք նկարենք սա, սա, սա, սա։ Հենց գյուղում ապրելով հասկացանք, որ պիտի նկարենք դպրոցի դասատուի, պիտի նկարենք մի երեխայի, պիտի նկարենք հերոսին, պիտի նկարենք ձիով տղային, որը սիրահարված է։ Ֆիլմն առաջին անգամ ներկայացավ հենց Արցախի հանդիսատեսին։ Երևանում միայն մեկ փակդիտում է իրականացվել շատ նեղ շրջանակի համար։ Շատ սիրում եմ Արցախը, կապ ունեմ Արցախի հետ, ես ինքս մասնակից եմ Արցախյան ազատամարտի ու գիտեմ, ինձ թվում է ֆիլմում հերոսները հենց արցախցի մարդիկ են, հենց էլ եմ ասում ֆիլմը գյուղում սահմանամերձ ապրող մարդկանց մասին է, որոնք հենց առաջին հարվածը իրենց վրա են զգում։ Շամշադինում ենք նկարել Նավուր գյուղում, բայց կոնկրետ ֆիլմում չի շեշտվում Նավուր գյուղը։ Ֆիլմը վերաբերվում է ցանկացած սահմանամերձ գյուղի։ Բարբարն էլ կոնկրետ ինչ որ տեղայինքի չի։ Ընդհանուր այնպիսի մի բարբար ենք գտել, որ ցանկացած տեղին վերաբերվում է։ Ֆիլմն ինձ շատ դուր եկավ գեղեցիկ գործ գեղեցիկի մասին։ Կարեն Մկրչյանի խոսքով ֆիլմի գերխնդիրը հենց դա էր՝ ցույց տալ հայրենիքի, հայրենի բնության գեղեցկությունը։ Առաջին նպատակը եղել է նա, որ ցույց տամ երկրից գեղեցկությունը, թե ինչ գեղեցիկ անտառներ ունենք, ինչ գեղեցիկ սարեր ունենք, դրախտ։ Երկրորդը, որ հանրության ուշադրությունը սևեռվի դեպի սահմանամերձ գյուղում ապրող մարդկանց միշտ պատերազմի ու ինչ որ վտանգավոր բաների ժամանակ առաջին խոցելի մարդիկ իրենք են, որ նրանք խոցված չլինեն, միշտ լինեն ուշադրության կենտրոնում եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուրشادիր լինեն հաշմանդամների նկատմամբ, նրանք այդ ուշադրության կարիքն ունեն։ Հաջողություն մաղթենք ֆիլմին ու նրա ռեժիսորին հուսալով, որ ապագայում նույնպես առիթներ կունենանք հանդիպելու եւ նոր ֆիլմերի մասին զրուցելու։ Բարև մարդ Աստծո հաղորդման հերթական թողարկումն է եթերում։ Առաջարկում եմ մնալ մեզ հետ կարճատև երաժշտական դադարից հետո եթերաժամը կշարունակի մեր հերոսները էջը նվիրված մեծ ընկարեգին նժդեհին։ life. Գարեգին Տեր-Հարությունյանը հայ իրականության ամենաերևելի ռազմական ու քաղաքական գործիչն էր։ Նա աշխարհին առավելապես հայտնի է որպես Գարեգին նժդեհ, ինչն էլ կարծես բնորոշում է մեծ հայի փոթորկոտ կյանքն ու անցած ուղին։ Թերևս բնորոշումից բացի նժդեհ եզրը կանխորոշեց հայորդու նվիրական ճակատագիրը, որը հանուն հայի ու հայքի նժդեհացավ, թափարեց, ճամփորդեց, մակարեց հայոց լեռներում, պայքարեց ու անմահացավ հավերժ յուրաքանչյուր հայ ում համար հայրենիքն ու ազգը թանկ լինելուց բացի նաև հավիտեն արժեք հասկացություններ են, պետք է իմանան նժդեհի մասին, ապրի նժդեհի գաղափարներով, կիսի մեծանուն հայորդու ճակատագիրը։ Իզուր չէին նժդեհի մտահոգությունները եւ այն ժամ եւ հիմա, թե հայրենասիրությունը այլևս բավարար չէ հայրենիքի փրկության համար, հայրենապաշտ պիտի լինենք, падգամել են նա։ Կան մարդիկ, ովքեր զորու են պատտել պատմության անիվը, ավելին ազգի ու մարդկության անիվը։ Նրանք եղել են ու կլինեն ինչպես այլազգիների, այնպես էլ հայերիս մոտ, եւ նրանցից մեկն անտարակույս Գարեգին Նժդեհն է մարդ, ով ապրեց ազգի կյանքով ու հանուն ազգի, հանուն հայրենիքի, ազգային մարդ, ով ազգակերտ նպատակների մեջ նկատեց մարդուն, իսկ մարդու մեջ հայ տեսակին, հայ էակ, ով հայկական երակներով զգաց համամարդկայինը, երկրային արարած, ով երկնային տեսլականով կարչեց հային ու հայքին եւ հայ աստվածների պաշտամունքն ունենալով ապրեց, գործեց ու նահատակվեց որպես արիորթի։ Նժդեհը հավասարապես ռազմական ու պետական, ազգային ու քաղաքական գործիչ է եւ նրա ներկայությունն ամենուր տեսանելի հետք է թողել։ Որպես զորավար նա բազմաթիվ մարտերի ու կռիվների մասնակից հաղթող է եւ գնահատվել է ոչ միայն հայ ռազմիկների ու սպաների կողմից։ Որպես պետական գործիչ նա անհանդուրժող էր ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին հակառակորդի նկատմամբ եւ դրա շնորհիվ է, որ այսօր Սյունիք Զանգեզուր ունենք Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Որպես քաղաքական գործիչ նա չհանդուրժեց հոյի դակուսակցության ներքին ու այլ խաղերը եւ հիմնեց հայի արիական ցակմամբ ցեղի գենետիկ էությամբ առաջնորդվող ցեղակրոնուխ ուխտեր։ Որպես ազգային գործիչ նա գաղափարախոսական ու իմաստասիրական մի հսկայածավալ գործ կատարեց եւ ցեղակրոն ուսմունք արարելով վերհառնեց հայոց ազգային գաղափարախոսությունն ու իմաստասիրությունը։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Բալայանի խոսքով Գարեգին Նժդեհը հայ իրականության ամենանշանավոր գործիչներից մեկն է։ Կարելի ասել, որ մեր պատմության ամենաընդգծված անհատականություններից մեկն էր, որը մեծ դերակատարություն է ունեցել հայության 20-րդ դարի ազգային ազգագրական պայքարի կազմակերպման եւ առաջին հերթին պետականության վերակերպման գործում։ Ըստ էության Գարեգի Նժդեհը ոչ միայն սիմվոլական գործիչ էր, այլ միաժամանակ նաև մեծ փիլիսոփա էր, գաղափարախոս էր, որովհետև նրա մտքերը, գաղափարները այսօր էլ կենթանի են եւ կարելի ասել, որ երիտասարդությունը առաջնորդվում է այդ գաղափարներով, որովհետև դրանք կենսունակ են, դրանք ուղղված չէ ոչ մեկին, ոչ միազգի, այլ պարզապես այդ ամենը նվիրված է իր ժողովրդին, իր ժողովրդի հարատևմանը, պետականության ամրապնդմանը։ Իհարկե, Գարեգին Նժդեհը հանդես եկա մի ժամանակահատվածում, երբ տարածաշրջանը կարելի ասել գտնում էր բոցերի մեջ, անընդհատ պատերազմներ, հայության ինքնությունը վտանգի տակ էր դրված եւ Գարեգին Նժդեհը կարողացավ ապացուցել, որ քիչ ուժերով կարելի է հասնել նպատակի, եթե ունես գաղափարախոսություն, եթե ունես նպատակադրվածություն եւ այդ պայքարի արդյունքում նա կարողացավ հաստորեն պահպանել Զանգեզուրը որպես հայեցի երկրամաս։ Իդեպ ասեմ, որ Գարեգի Նժդեհի դերակատարությունը նաև բավականաչափ մեծ էր Արցախայության ազգային ազգագրական պայքարը կազմակերպելու գործում մենք գիտենք, որ Թևան Ստեփանյանը հենց Գարեգի Նժդեհի տեղակալներ Արցախում, երբ կազմակերպեց պայքարը բոլշևիկների դեմ, երբ ըստ էության Արցախի քաղաքական ուժերը տվյալ ժամանակաշրջանի լավ էին հասկանում, որ Արցախի ապագան վտանգված էր հենց խորհրդային բոլշևիկյան համակարգում, որովհետև մենք պետք է քաշ գիտակցենք, որ Արցախի հիմնահարցը կապված չէ անհատների հետ, առանձին մարդկանց հետ, այլ դա մի ամբողջ գաղափարախոսության, մի ամբողջ համակարգի հետ է կապված, տվյալ պարագայում խորթային իշխանության, բոլշևիկյան գաղափարաբանության, որ ուներ ցնորամիտ գաղափարներ, փորձել, ինչպես ասում են, մինչև Հնդկաստան խորթային կարգեր հաստատել, փորձել այդ ամենի մեջ օգտագործել թուրքերին, եւ թուրքերն էլ այդ ամենի վարպետորեն օգտագործեցին իրենց ծրագրերը իրագործելու համար։ Իհարկե, Նժդեհը եւ նրա համախոհները դա լավ գիտակցում էին, քար գիտակցում էին, եւ պատահական չէ, որ նրանք միջև վերջ շարունակեցին պայքարը եւ Զանգեզուրը եւ Արցախը հայեցի հայ Հայաստանի Հանրապետության կազմում պահելու համար։ Ցավոք սրտի, եթե Զանգեզուրի պարագայում հաջողվեց, ապա Արցախի պարագայում դա չհաջողվեց, որովհետև ուժերը քիչ էին, ճնշումները մեծ էին եւ նա ստիպված էր թողնել հայրենիքի հայտածվածը, հայրենիքը միաժամանակ հայտարարելով, որ անհրաժեշտության դեպքում նորից կվերադառնա։ Իհարկե Գարեգի Նժդեի գործնեությունը դրանով չսահմանափակվեց, նա միջև օնոծուծը հայրենիքին նվիրված զավակ էր, եւ հետագա ժամանակներում նա նույնպես մտաղոք էր Հայաստանի ճակատագրով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նույնպես այդ ամենը իր արտացոլումը ստացավ նրա գործնեության մեջ եւ նա փորձում էր աստորեն ինչ որ միտեղ համագործակցել ֆաշիստական Գերմանիայի ղեկավարության հետ նպատակ ունենալով առաջին հերթին ազատել հայ գերիններին, որովհետև գտնում են ցաներ վիճակի մեջ եւ ստեղծել մի կորիզ բանակ, որը անհրաժեշտության դեպքում կօգտագործի նորից Թուրքիայի դեմ ռազմական գործողությունները շարունակելու պարագային, որտեղ մենք լավ գիտենք, որ Թուրքիան ծրագրեր նպատակ ուներ մտնել Անդրկովկաս եւ Գարեգին Նժդեյը այդ ամենը լավ գիտակցելով նորից նախապատրաստում էր մտնել այդ կրակների մեջ, որը սպասում էր առաջիկայում։ Եվ մյուս կողմից էլ նա փորձում էր նաև քաղաքական որոշակի հենարան ստեղծել, որովհետև Նժդեգը որպես քաղաքական գործիչ լավ էր հասկանում, որ Հայաստանը հայ ժողովուրդը իր քիչ ուժերով հնարավորություն չէր կարող ունենալ դիմակայել թուրքական արշավանքներին եւ փորձում էր հետագա ժամանակների համար նաև դաշնակից գտնել հա նրա գործնեությունը դրանով էր համարափակված կարելի ասել եւ այսօր գնահատականներ լսել նրա կապը ֆաշիստների հետ, այսինքն դնել մեկ հարթակի վրա ֆաշիստական Գերմանիայի գործնեությունը գործիչների ընդհանրապես։ Դա գալիս է պարզապես խորթային ժամանակահատվածից ստերեոտիպից, երբ գնահատականները տրվում էր տվյալ ժամանակահատվածի, այսինքն մինչև 1991 թվականը եղած իրողությունները, երբ ամեն ինչը գնահատվում էր խորթային գաղափարախոսության, գաղափարաբանության տեսանկյունից գնահատականները ցավոք սրտի մենք նաև վերջերս լսեցինք Ռուսաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակից եւ կարծում եմ որ սա ինչ որ միտեղ իստում է որ չիմացության հարց է որովհետև մեծ երկրի տերերը միշտ էլ անտարբեր են եղել ցավալով փոքր երկրների եւ փոքրաթիվ ժողովուրդների նկատմամբ եւ ամեն ինչը դրել են մեկ հարթության մեջ իսկ թվում է ամենանդեպս ավելի շատ անտեղյակության հարցեր եւ կարծում եմ որ այսօր մեր գիտնականները քաղաքական ուժերը պետք է ոչ միայն հայությանը այլ նաեւ մյուս երկրներին էլ ցույց տան որ Գարեգին Նժդեհը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի ֆաշիզմի հետ, ֆաշիստական ռեժիմի հետ, նա ազգային գործիչ է, որի նպատակն է պարզապես իր երկիրը պահպանել, իր ժողովրդին հազարամյակների հոլովույթում ապրելու իրավունքը ապահովել եւ կարծում եմ, որ նաեւ այդ նույն խոսնակը պետք է լավ հասկանար, որ հայ ժողովուրդը ամենադեպս խորթային միությանային երկրներից էր, որը ամենաակտիվ մասնակցություն ունեցավ հայնական պատերազմի տարիներին եւ հիշեցնեմ, որ հայ ժողովուրդը առաջիններ ազգային փոքրամասնությունից, որը տվեց այդքան գեներալներ, տասնյակ գեներալներ, դրաստի որ մոտորապես մոտենում է 100-ի, խորթային միության հերոսներ տվեց 109, որոնք մարդկանց վականակի համեմատ դա բավականին մեծ էր ըստ էության ռուսներից, ուկրաինացիներից, հետո կարելի ասել երրորդներից թվականակով, եթե հաշվում ենք բնակության ծվետ Եվ ընդհանրապես դա, ինչպես ասում են, թաքցնելու բան չի, աննախադեպ էր հայ ժողովրդի մասնակցությունը հայնական պատերազմին եւ փորձել դրանով շղարշել, դրանով ինչ որ միջոց տվերել իհարկե բարի չէ իմ կարծիքով քաղաքական գործիչներին, առավել եւս այսպես ասած դաշնակից երկրների քաղաքական գործիչներին։ Ամեն ինչ ցավոքսերի քաղաքականացվել է եւ նախանցյալ ժամանակաշրջանի պատմական իրողությունները Այդ ամենը ժամանակի ընթացքում որոշակի փոփոխությունների ենթարկում իրար նկատմամբ քաղաքական զարգացումները նաև իր ազդեցությունն է ունենում այդ հարաբերությունների այդ գնահատականների մեջ ամենաձևս դա կարծում եմ, որ իրողությանը եւ արդարությանը չի համապատասխանում, որովհետեւ կան փաստեր, իսկ այդ փաստերը ընդհանրապես այլ բանի մասին է խոսում, ով կարող է ཐակցնել, որ հայ ժողովուրդը հայնական պատերազմի տարիներին այս փոքրաթիվ ժողովուրդը 350.000 զոհ տվեց։ Կամ ասենք Արցախայությունը միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից շուրջ 43 նույնիսկ որոշ հաշվարկները մինչև 45000 մատեզորա կոչվել եւ դրանից 23000 զոհվել են իսկ ընդհանրապես Արցախի տարածքից 80000 հայություն է մասնակցել հայնական պատերազմին եւ դրանից կեսը նահատակվել են այդ հայնական պատերազմի տարիներին։ Կարծում եմ, որ դարերի ընթացքում մեր ժողովուրդը ապացուցեց, որ կարող է հուսալի դաշնակից լինել, բայց ցավոք սրտի մի քիչ ավելի շատ այդ նվիրվածությունը ընդգծված էր, արտացոլված էր։ Ես այդ ամենը ինչ որ կապում եմ նաև ժամանակի ընթացքում պետականության բացակայության հետ, որովհետև մենք մի ժողովուրդ էինք, հանրություն, որը պետականություն չուներ, եւ ամենան դեպս ժողովրդին օգորթող ուժ չկար ըստ էության։ Իհարկե, այդ ամենը նաեւ ցավոք սրտի մեր պետական աշինության առաջին этаպում էլ շարունակվեց, այսպես ինեցիայի ձևով շարունակվել, բայց կարծում եմ, որ պետք է իրերին ճիշտ հտականներ տալ ժամանակահատվածին, զարգացումներին եւ հենց պետությունն էլ դրան է կոչված։ Իհարկե մենք պետք է հուսալի դաշնակից լինենք, բայց մյուս կողմից էլ չպետք է մեր շահերը մոռանանք։ Մենք ունենք շահեր, մեր շահերը կարող է ինչ որ միտեղ ոչ միայն համակցվել կամ ինչ որ միտեղ նմանատիպ լինել ներկա դաշնակիցների, այլ ժամանակի ընթացքում դրանք կարող են փոխվել, որովհետև քաղաքականության մեջ գոյություն ունեն մշտական բարեկամներ գոչվում են մշտական շահեր։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք մերկապարանոց մեր բարեկամների մի կողմ ենք դնում, չէ, այդպես չէ, մենք պետք է վերաբերվենք այնպես, ինչպես մեր նկատմամբ վերաբերվում են, այսինքն այդ վերաբերմունք այդ ձևով պետք է լինի։ Գարեգին Նժդեի արձանի տեղադրումը այս անգամ առիթ դարձավ, որպեսզի ադրբեջանական քարոշչա մեքենան ակտիվանա եւ ըստ էության որոշակի արդյունքների հասնի։ Հետաքրքիր է մեր թերացումը որտեղ է, որ թույլ ենք տվել այսպիսի երևույթ տեղ գտնի։ Նորմալ իհարկե Ադրբեջանի տեսանկյունից բավականին ակտիվ գործում է, այսինքն ամեն մի բանից փորձում է կարճել։ Բնականաբար Ադրբեջանը այսօր զգտելու է, որ เป զի հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ սեփ խրի, դա ակնհայտ է։ Իհարկե մենք պետք է այս տեսանկյունից նաև ինչպես ասում են տակարյուն որոշակի չհաշվարկված քայլեր չանել, այսինքն շատ չողոքորվել, չո պետք է իրերին, երևույթներին ճիշտ գնահատականներ տալ եւ չփորձել իհարկե մենք այս պահին դաշնակիցներ ենք եւ այդ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ պետք է լինի այս երկրների հարաբերությունները եւ ինչ որ միտեղ ես կարծում եմ շատ դեպքում նաեւ չպիտի մեր հարաբերությունները փորձել բացատրել Ռուսաստանի եւ մյուս երկրների հետ ունեցած հարաբերություններով, այսինքն մենք պետք է մեր ճանապարհը անցնենք ինչպես ասում են լավին լավ ասենք, վատին վատ ասենք, եւ դրանով պետք է փորձենք ճիշտ քայլեր կատարել։ Իհարկե, մեր գաղափարախոսությունը, մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է ունենա համապատասխան ծրագիր եւ այդ ծրագրից չշեղվի պարզապես։ Այսինքն անկախ տարանից Ադրբեջանը ինչի ասում Ռուսաստանի դիրքորոշումը ունենալու եւ այլն, որովհետեւ վերջիվերջո մենք պետություն ենք, երկիր ենք, որը ունի շահ եւ մենք ունենք ազգային խնդիրներ, եւ այդ ազգային խնդիրների տեսանկյունից պետք է մեր հարաբերությունները ձևավորենք։ Հաշվի չառնելով տվյալ երկիրը քրիստոնեական է, մահմեդական է կամ երկրագնդի որ հատվածում է գտնվում, նախկինում ինչ հարաբերություններ են ունեցել, այսօր եթե համապատասխանում է մեր երկրի շահերին, ապա պետք է հարաբերություն։ Եթե չի համապատասխանում, ուրեմն պետք է համապատասխան վերաբերմունք ցույց տվա։ Սա է իստում ճիշտ տեսվածքը։ Գարեգին Նժդեհի падգամներն ու գաղափարախոսությունը հաջող սերնդի դաստիարակության գործում ինչպիսին պետք է լինի։ Գիտեք, Գարեգին Նժդեհի падգամները, եթե մի նախադասությամբ ասենք, ապա այն հետեւյալներ, եթե պետք է ստեղծել երկիր, պետություն, անվտանգ երկիր, հզոր երկիր եւ այդ երկրի շրջանակներում մեր հանրային կյանքը կազմակերպել։ Այսինքն հայ մարդը պետք է լավ գիտակցի, որ իր ապագան, իր ճակատագիրը կարող է միայն ու միայն դրական զարգացումներ ունենալ, միայն ու միայն իր երկրում, իր երկրի սահմաններում, սա պետք է մենք լավ գիտակցենք։ Մնացած բոլոր ամեն ինչը, ինչպես ասում են, անցողիկ է, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում Մենք Բաքու են կառուցել Մերիչի, Կոստանդնուպոլիս են կառուցել, որը Մերիչի, Թիֆլիս են կառուցել, ռուսական քաղաքներն են կառուցում կամ եվրոպական կամ Այսինքն խոսքը նրա մասին է, որ մենք պետք է մեր ներուժը, մեր հնարավորությունները փորձենք զարգացնենք մեր երկրում եւ համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի այդ պարագայում, այսինքն համատեղ ուժերով ձեր-ձերքի տված առաջ շարժվելու պարագայում մենք ոչ միայն կասնենք մեր նպատակին, այլ միաժամանակ նաեւ կիրագործենք այն իղձերն ու ծրագրերը, որոնք ունեին մեր գործիչները դարեր շարունակ այդ թուննաև կարեգիներ դեղը։ Գարեգին Նժդեհը մահացավ 1955 թվականին Ռուսաստանի Վլադիմիրի բանտում։ Խորհրդային միությունը անվանի հայգործչին այնպես էլ չարթարացրեց։ Իր մահվանից տասնամյակներ անց 1992 թվականի մարտի 30-ին նրան արդարացրեց անկախ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը մի խումբ նվիրյալ հայորդիների ջանքերով 1983 թվականին Նժդեհի աճյունը Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաքի գերեզմանատնից բերվեց հայրենիք։ Առ այսօր չեն դադարում ուխտագնացությունները մեծ հայի մասունքներին, որոնք ամփոփված են Վայոց ձորի Սպիտակավոր վանքի տարածքում, Սյունիքի Խուստու Փլերան լանջին եւ Կապանի Գարեգին Նժդեհի հուշահամալիրում։ Այս մեծ հայորդին իրապես վառ օրինակ է անմնացորդ նվիրյալ հայ տեսակի, ով կարող է առաջնորդել եւ հայ մարտիկին, եւ հայ մշակին, եւ հայ գործչին։ Ստեփանակերտի Աշոտ Գուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի տնորեն ու պատմության ուսուցչուհի Լաուրա Մարտիրոսյանի համոզմամբ Գարեգին նշդեհն այն փարոսն է, որի լույսի տակ պետք է դիտարկել եւ ընկալել հայրենասիրությունը, այն ուղենիշը, որով պետք է առաջնորդվի հայը բոլոր ժամանակներում։ Ինչպիսին ներգարեգին նշտեհի կերպարը այդ անհատականության դերը հայ ժողովրդի համար ճակատագրական ու շատ կարևոր ժամանակաշրջանում մեր ազգապահպանման պետականաշինության գործում եւ ինչ ինչպիսին պետք է լինի Գարեգին Նժդեհի գաղափարախոսության ազդեցությունը մեր ցերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Մեր համար բոլորիս համար զարմանալի չէ ադրբեջանական կողմի այսպես ասած վայրահաճությունները։ Գարեգին Նժդեհի արձանը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության սիրտ Երևանում պետք է վերխոյանա ու բարձրանա այլ Գարեգի Նժդեհի արձանը պետք է վեր խոյանա, հայաբնակ, հայաստանյան, թե դրսի ընդհանրապես, որտեղ որ կա հայ, այնտեղ պետք է վեր խոյանա Գարեգի Նժդեհի արձանը, իսկ ինչ մնում է, աճող սերնդի, ընդհանրապես մեր հայեցի դաստիարակության, մեր սերունդների դաստիարակության, մեր ժողովրդի գիտակցականության, քաղաքական գիտակցության, հայրենասիրական գիտակցության, հայրենապաշտական գիտակցության բարձրացման գործում անվիճելի է Գարեգի Նժդեհի դերը վերցրեք, ընթերցեք նրա խոհափիլիսոփայական մտքերը, ինչ որտեղ խորացեք, ավելի քան խորացեք նրա անցած ճանապարհի, նրա գործնեության, նրա մեզ թողած մտքերի, նրա ռազմավարական ճանապարհի, նրա ընդհանրապես որպես հայի կենսագրության մեջ խորացեք, խորոտ կտայինք նաև չիրազեկված չտեղեկացված մարդկանց խորանալ եւ պատկերացում կազմել ով է կարիքին նշտեհը Միայն նրա այն մտքերը, միայն նրա падգամները ոչ թե որպես տակախոսներ ընդունել, այլ դարձնել Նժդեհյան ոգին, Նժդեհյան խոափիլիսոփայական մտքերը պետք է դառնան հայ ժողովրդի գոյության բանաձև, կենսակերպի բանաձև։ Այսօր մենք խոսում ենք հանդարտ, որ չկա հայեցի գաղափարախոսություն, մեկ ընդհանուր գաղափարախոսություն այդ հարցը շատ շատ անգամներ բազմաթիվ հարթակներից, բազմաթիվ խելոք մարդկանց կողմից արձակվում է։ Որն է մեր գաղափարախոսությունը։ Որն է այն ճիշտ ճանապարհը, որով մենք պետք է առաջնորդվենք։ Դա Նժդեհյան գաղափարախոսությունն է։ Եթե դա դարձնենք մեր համար որպես հայեցի զարգացման, ընդհանրապես հայոց կենսակերպի բանաձև, ապա կարծում եմ այնտեղ ավելացնելու նույնիսկ ոչինչ անհրաժեշտ չի լինի։ Քանի դեռ այդ հարցը կա օթում կախված ազգային գաղափարախոսության կարիքի հարցը ստացվում է այնպես, որ Գարեգին Նժդեհի մտքերը, գաղափարները, падգամները ըստ արժանվույն վերլուծված եւ հանրությանը հասցված չեն Աստորեն։ Կարելի ասել դալերիվությամբ լուսաբանված, երկու տասնյակից ավելի տարիներ արդեն 7 փակակի տակից հանված լուսաբանված են։ Մենք գիտենք, որն է նրա մեզ ցույց տված ճիշտ ճանապարհի էությունը, որն է Նժդեհյան գաղափարախոսության էությունը եւ կարծում եմ, կրկնում եմ, հենց կարելի է, ինչու՞ չէ այն դարձնել այն գաղափարախոսության հիմքը, որով պետք է առաջ շարժվի ողջ հայությունը ընդհանրապես։ Հայոց գաղափարախոսության հիմքում ես տեսնում եմ Նժդեհյան գաղափարախոսությունը։ Մի քիչ ավելացումներով չէի ասի պակասեցում։ Երբեք պակասեցումը չէի ընդունի։ Գուցե ինչ որտեղ ժամանակաշրջանի ոգուն հարմարեցնելով, եթե այս բառն էլ ճիշտ չէ, կարծում եմ այս բառն էլ ճիշտ չէ, այնուամենայնիվ բոլոր ժամանակների համար 100 տարի է անցել, ցանկալի է որ 100 տարի մեկ անգամ գոնե հայ իրականության մեջ ծնվի, եւս մի նշտ է, յուրաքանչյուր 100 տարի յուրաքանչյուր մեկ դարը ծնի իր նշտեին, բայց կարծում եմ բոլոր ժամանակների համար եւ այսօր էլ 21-րդ դարում ենք մենք ապրում, բայց 20-րդ դարի սկզբին, առաջին կեսին իր մտքերը, իր մտածողությունը, իր հայեցի գիտակցականությունը մեզ падգամած Նժդեհյան ոգին կարծում եմ, այո, պետք է դառնա հայոց գաղափարախոսության անկյունակարը, այն ճանապարհի, այն ուղու գիտակցական, քաղաքական հասունության, աշխարհընկալման, այն ուղին, որով պետք է անցնի յուրաքանչյուր հայ, որով պարտավոր է անցնել յուրաքանչյուր հայ հայրենիք պահելու նպատակը գերխնդիրը աչքի առաջ ունենալու տեսանկյունից։ Դուք դասավանդում եք դպրոցում, դուք դպրոցի տնօրեն եք, պատմության ուսուցչուհի եք, ըստ ձեզ Նժդեհյան գաղափարախոսությունը հավուր պատշաճի է մատուցվում աճող սերնդին։ Կարծում եմ այո։ Մեր դպրոցը որպես մեր Արցախյան դպրոցական համակարգի մի ծանրակշռբակացիչ մաս, ինչու՞ չէ թույլ տամ ինձ այսպես ասել, եւ ընդհանրապես մեր բոլոր կորթօջախներին, մեր համակարգին, ինչ որտեղ քաջատեղյակ լինելով նրա գործունեությանը, քաջատեղյակ լինելով հաջորդելով մեր սերունդների ռազմահայնասիրական դաստիարակության դրվածքին, թերևս որպես փորձառու մանկավարժի եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթության ինչ որտեղ պատասխանատու, կարծում եմ հավուր պատշաճի, ոչ միայն դպրոցներում, այլ կարծում եմ նաեւ կնժդեհյան գաղափարախոսությունը, այսպես ասած, իր արժանավոր մատուցման սեղանն ունի նաեւ համալսարաններում, ինչու՞ չէ նաեւ հասարակական կազմակերպությունների գործունեության մեջ, ինչու՞ չէ դպրոց, բանակ, հասարակական մեծ կապի մեջ ես գտնում եմ, որ այսօր գուցե կարելի ավելի շատ անել, բայց որ մենք այդ ուղղության վրա ենք, որ Նժդեհյան գաղափարախոսության մատուցումը, դրանով սերունդների դաստիարակությունը արդեն ընտրել է իր մեծ լայնահուն Բողոտան։ Ես դրա մեջ չեմ կասկածում։ Անելիքներ շատ կլինեն, դա պահանջում է մշտարթուն, շարունակական, անդատրում աշխատանք, չհապաղել, երբեք չհապաղել, բայց ճանապարհը ճիշտ է ընտրված։ Հերոսների անմահության գրավականը Նժդեհը համարել է նրանց ոգու մարմնավորումը հետագա սերունդների մեջ, իսկ ազգի հարատևումը նրանց հիշատակի շարունակական ներգործությամբ։ Հերոսները մեռնում են, մանվելները, մուշեղները, վարդանները, մնում է սակայն նրանց ոգին, որն իր մարմնավորումը գտնելով այլ հայերի մեջ շարունակում է ապրել եւ ներգործել։ Եվ հենց սրանում է հերոսների անմահությունը։ հայոց հերուսապատումի վկաներն են նախկինների փառքը գրող Արցախյան հաղթանակը կերտած անznազող հերոսները։ Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրային ռադիոն։ Եթերում բարև Մարտաստո հաղորդման օրվա հունիսի 18-ի թողարկումն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, բարև Մարտհաստո հաղորդման օրվա թողարկումը մոտեցավ ավարտին։ Հիշեցնեմ, որ ձայնասրահում Յուլիա Վանյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն ու Գյուրեգիկ Բաբայանը։ Խաղաղություն ձեզ։ օքնած իմ ընկերն է լուր Երևի փոքրիկ որդուն կարոտու Դիրքը մեր ամրոց է հողի մեջ մի բուր Բայց հողնել է հոգուս նման աղոտում Երկիրը մեջն է մենք ենք պահելու Իմացեք տղերք լավ է լինելու Քո զինվորն եմ քո վերքերի վկան ես այստեղ եմ կանգնած հոգում իմ տան Եվ ույսը քո խաղաղ մի կյանք է որ ինձ համար մի երազանք է կրվելու եմ քանի դեռ կամ ես քեզ հետ եմ իմ այս մատուր հողու քեզ համար է սիրտն իմ համվերջ տողում դու բաբերի սուրբի շատակն ես մեր մայրերի լուր հարաճանքն ես jest kesedem i marcach. Umes bahapane seramay dedi. աչքը մեզ ճամփին հոգում կարոտ մի օր անպայման տուն եմ դառնալու բայց իմ բաշին կռիվը ես եմ անելու օ հաղթանակ մեջն է լինելու դիմացեք տղերք ջան լավ է լինելու ինձ համար մի երազանք է կարվելու եմ քանի դեռ կան ես քեզ հետ եմ